Iraia kamasei gaur aste artea da eta berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi maskunilitate berriak berdintasunaren alde. Berriozarko udaleko berdintasun sailak aste honetan zerra hainbat jarduera aurrera namango ditu guztiak maskulinitate berriak zeinketan murgildurik dauden maskulinitate berriak erakutsi esmoz jarduera kauesiek argazki erakusketa Javier Aracamarekin Hombres replateándonos nuestra masculinidad en el cambio hacia la igualdad de género izeneko hitzaldia eta azkenik aitei zuzendutako aur masaje tailerra. Euskararen astea, aste honetan zehar ospatuko da berrio arren. Bosgarren urtez, Euskararen astea berrio zarren ospatzen dela eta nola ez aurten ere kaleak Euskaraz eta animazioaz beteko dira, lingua nabarrorunari bultza deman asmoz jarduera unitz prestatu dira, lehen jarduera ato atxaldean ezan zen arditzoren eskutik, zuzenki aur jolasak Euskal Herria plazan egin ziren, gaur raste artea atxialdeko seietan lantzeruze plazan kirol erakustaldia eginen da espinin eta airobiken kirol erakustaldia larun batean egun potoloarekin hainbat jarduera egingo dira gaitariak, txistulariak, herraldiak, pampin handiak, hankapaloak eta zanpantzarrak hamabi terri eta euskal herria plazatik abiatuko dira, goizean ere ikitaldi nagusia ospatuko da, eta ikuskizun horretan omenduko dira euskara transmititu eta garatzen lagundu duten perretxona eta ekimenak eguardian e euskal bazkaria, eta atxalde ez zelduen dako jurlas lehiak eta kuadrilien arteko bigarren ikuskizun desafioa eta di DJ USB. Aurten Euskararen asteko logotipoa amabi Petalo zorsatuta dago. Hauek hastean zehar itzez beteko dira zuzenki Euskara laguntzen duten itz saldiaz. Euskara Eta Euskararen eguneko informazioa utxi gabe garazi, oraindik ere desafio ikuskizuna prestatzeko garaiz dabiltzate berrez hartarrak. Kuadrilien desafio ikuskizunean parte hartzea bultzatze aldera, bideo bat kaleratu dute Euskararen asteko antolatzaileak. Desafioa Euskararen eguneko bazkal ostea girotzeko sortu izan da, eta horretan kuadrilak xabi bertxotan, Tantzan eta antzezpenekin elkar lehiatzen dira, iraiaren nogiko desafio ikuskizunean parte parte hartzeko, hau zalor euskaltegian, ekodendan eta kale berrita bernan izen amanbarko da. Aipaturiko bideoan oski eguzkiplaza.neten ikusgai dago. Eta Euskararekin jarraituz, bete-betean AEK matrikulazio kanpainan murgilduri dago. Hoi bezala, irailarekin AEKak matrikulazio kanpaina martxan jarri du. Berriozarko AEK eguzki plazako auzalor euskaltegian kokatzen da, eta urrats guztiak eskaintzen ditu, interesdunek informazio hau ondoko telefonoetan zabaldezakete bederatze lau zortzi, hogeita mar, 06, 02, edo 6, 06, bat, lau, 00 telefonoetan. gaia saldatuko dugu orain berrezarko jaiak 2014 argazki lehiaketa. Aurtengo jaietako argazki lehiaketan parte hartu nahi dutenek kirailaren 15 tik 19 aurkez ditzazkete argazkiak berriozarko udaletxiko auzo bulegoan argazkien gaia, 2008ko berriozarko jaiak izanen da, eta hogei bider hogei tamar zentimetroko euskarrian aurkeztuko dira, berreun eta euro eta irurogei euroko lau akzesit, hori lehen saria eta bakarra, aruak bere usotasunean, iru ubebikoitz.berriozar.es web horrian ikus daitezke. Eta kirol informazioa. Mendien lagunek beste gailur bat zapaltzea lortu zuten zuzenki, igandean oieregi erritik egin zioten seirun dalaro eta bos metroko oteixion mendiari hori juztuki zapalduriko gailur berria aurreko igandeko ateraldia denboraldian lehena izan zen. eguraldi mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak erdi mailako odeiak eta go jodeiak nagusi egingo da direlarik ego ekialdeko ez zeola ebiliko da eta temperaturei daukionez minimoak gutxi igo eta maksimoak gutxi edo nahikoa igoko dira. izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio erratiaren sintonian fmgoen puntu zortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Thank